oltinchi sinf qadimgi dunyo tarixi yigirma birinchi paragraf antik tarixning boshlanishi hudud va mashg'ulotlar bolqon yarim oroli va o'rta yer dengizi orollaridagi qadimgi yunon davlatlarining umumiy nomi qadimgi yunoniston deb atalgan shimol tarafdan tashqari qadimgi yunonistonni o'rta yer dengizi suvlari o'rab turadi yunoniston hududining uchdan bir qismini tog'lar egallagan yunonistonning eng baland tog'i olimp tog'idir Bu tog' mamlakatning shimoli-sharqiy qismida joylashgan. Serunum dalalar faqat vodiylarda bo'lgan. Tog'lar o't-o'lanlar va butalar bilan qoplangan. Yunonistonning shimolida va Peloponnesda yunonlar uchun nihoyatda qadrli bo'lgan ninabargli o'rmonlar o'sgan. Yunonlar qadim zamonlarda dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishgan. Sivilizatsiyaning vujudga kelishi Miloddan avvalgi 2-minglikda Janubiy Yunoniston va Krit orolida ilk shahar davlatlar vujudga kela boshladi. Ginos, Meken shular jumlasidandir. Krit orolidagi sivilizatsiya afsonaviy podsho Minos nomi bilan Minos sivilizatsiyasi deb atalgan. Mazkur sivilizatsiya kuchli zilzila va suv toshqiniga sabab bo'lgan. Vulqon otilishi oqibatida vayrona bo'lgan. Ko'p o'tmay qayta tiklangan. Qit'adagi Yunoniston hududidan jangovar qabilalar bostirib kiradi. Ularni axiylar deyishgan. Aynan axiylar Mino sivilizatsiyasi barbod bo'lishini nihoyasiga yetkazdilar. Doriylarning janubiy Yunonistonga bostirib kirishi, Miken davlatining tugatilishi va Sparta davlatining vujudga kelishiga olib keldi. Yunonlarning dengiz sayohatlari Egey dengizidagi ko'p sonli katta-kichik orollar, qulay dengiz qirg'oqlari va qo'ltiqlari Yunonlar orasida dengizchilik rivoj topishiga imkon yaratib berdi. Biroq inonlarda katta kemalar bo'lmagan. Kichik eshakli qayiqlarda esa sohildan yiroqqa suzib borish ancha xatarli bo'lgan. Inonlar adashib qolishdan xavfsirab, ko'z ilg'aydigan qisqa masofalarga, ya'ni oroldan orolga yoki sohil yaqinida suzishgan. Tajribali dengizchilar esa ilkanlardan foydalanib, olis sayohatlarga, Misrga hamda O'rta Yer va Qora dengiz sohillaridagi shaharlarga suzib borishgan. Inonlar odamlar yashaydigan hududlarni Oykumena deb atashgan.